Լաչինի միջանցքում որևէ հսկիչ անցակետի ստեղծում նախատեսված չէ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը։ Երեք ԶԼՄ-ները ողողված էին այս վերնակրով, բայց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքի շարունակությունը մնաց ստվերում, նկատում է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն ու նշում. «Խնդրի լուծման բանալին հենց այդտեղ պետք է փնտրել»։ Но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются а, в отношении того, что коридор используется действительно по назначению. Мы сегодня этого касались. Ինչ վտանգներ է պարունակում Լավրովի այս հայտարարությունը եւ արդյոք սա նշանակում է Ադրբեջանի ներկայություն Լաչինի միջանցքում թեկուզ եւ անուղակի։ Լաչինի միջանցքն անշուշտ բացվելու է, բայց այլևս չի ունենա այն ռեժիմը, որն ուներ մինչեւ փակվելը անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ը։ Համոզված է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Օգտվելով աշխարհակաղակական զարգացումներից ու մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմից, Ադրբեջանն ամեն կերպ փորձում է շրջանցել նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունն ու հասնել նոր պայմանավորվածությունների կարծում է քաղաքագետը ըստ ամենայնի գործ են ունենալու ռուս-ադրբեջանական նոր պայմանավորվածությունների հետ, որոնք ենթադրելու են, որ գոնե անուղակիորեն, այսինքն տեխնիկական սարքերի միջոցով, ռենտգենսկանների միջոցով Ադրբեջանը որոշակի ձևով վերահսկելու է տեղաշարժը։ Բաքուն փորձում է նոյեմբերի 9-ի ստատուս քվոն, եթե ոչ չեղարկել, ապա գոնե խմբագրել, ասում է քաղաքագետը։ Ադրբեջանը դա չի էլ թաքցնում ու բացահայտ խոսում է տարբեր միջազգային հարթակներում, ինչպես վերջերս Մյունխենում։ Իսկ կան երաշխիքներ, որ Բաքուն հետագայում չի փորձի փոխել նաև Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայնությանը վերաբերող մյուս կետերը ցավոք սրտի չկան։ Դա երակողմ հայտարարությամբ ըստ էության չեն ֆիքսվում, դա թողված է կարգավորմանը։ Նայած կարգավորման ինչպիսի տարբերակ հիմք կընդունվի, ինչպես կընթանան բանակցությունները։ Այս պահին մենք տեսնում ենք, որ ռուսական տարբերակը առաջին հերթին Բաքվի կողմից մերժված է, ռուսական տարբերակը ես պիտված է ձեր ասացին, որpիսի ամեն ինչ ողվի ըստ էության այնպես, ինչպիսին են նոյեմբերի 9-ի կարգավորումները, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետաձգվի միջև այն ժամանակահատվածը, երբ կողմերի միջև վստահության միջավայր ձևավորվում։ Բայց մենք տեսանք, որ Ալիևը Սոչիում, իսկ հետո նաև այլ պաշտոնյաներ շատ կտրուկ մերժեցին այս տարբերակը Ի սկզբանե ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստները բողոքում էին հայերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի բնական պաշարների ապօրինի օգտագործման դեմ ու պահանջում էին այսպես ասած մոնիթորինգ իրականացնել Կաշենի հանքավայրում։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի արգելափակման առաջին օրվանից էլ Ադրբեջանը պնդում էր, որ Միջանցքը բաց է եւ ակտիվիստներն այնտեղ բացառապես բնապահպանական պահանջներով են։ Միևնույն ժամանակ Բաքուն ինքն իրեն հակասելով 80 օրվա ընթացքում անընդհատ տարբեր պահանջներ է ներկայացնում հայկական ռուսական կողմին ընդհուպ մինչև անցակետի տեղադրում։ Ի սկզբանե պարզ էր, որ հանքավայրի խնդիրը Բաքվի մշակած ուղություններից ընդամենը մեկն էր եւ ոչ հիմնականը, ասում է Սուրեն Սուրենյանցը։ Բաքուն ընթացքում այլ խնդիրներ դրեց այդ թվում ցուցադրական ձևով փորձում է միջամտել նաև Արցախի ներքաղաքական կյանքին, անկախ նրանից ինչ հանգամանքներում պաշտոնակարվեց Ռուբեն Վարդանյանը, բոլորս գիտենք, չէ՞ որ իրենք շատ ակտիվ այդ թեզը օգտագործում են, որպես իրենց պահանջի բավարարման ապացույց։ Ես հակված չեմ մտածելու, որ Բաքվի հետևանքով տեղի ունեցավ բայց անշուշտ ժամանակահատվածի համընկնումը թույլ է տալիս, որպեսզի Ադրբեջանում այդ նարատիվը անդադ պնդեն։ Իրենք շատ նպատակային քաղաքականություն են իրականացնում, այն իմաստով, որ վստահ են, որ Լաչինի Միջանսկի ռեժիմը փոխելով կարող են ազդեցություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող մյուս խնդիրներին։ Երեք հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը նույնպես հակադարձեց Ալիևի հայտարարությանը, թե իբր արևմտյան գործընկերները համաձայն են Բաքվի հետ անցագետի տեղադրման հարցում ասելով. Հնարավոր է, որ Իլհամ Ալիևն ի նկատի ունեցել ինչ-որ այլ գործընկերների, ասելով, որ գործընկերների ըմբռնում կա Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու հարցում։ Եվրամիության դիրքորոշումն այն է, որ կան պայմանավորվածություններ, որոնք ամրագրված են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ, եւ դրանում չկան անցակետերի հիշատակումներ։ Եթե եվրոպական կառույցներն իրապես շահագրգռված են, որ Ադրբեջանը բացի միջանցքը առանց ռեժիմի փոփոխության շատ པարզ գործողություն կարող են անել, չսահմանափակվել միայն հայտարարություններով ու գոնե սիմվոլիկ բաժամիջոց կիրառել, ասում է քաղաքագետը, մանավանդ որ Հագայի դատարանը նման հիմքեր տվել է։ Եվրոպական երկրներն էլ Հագայի դատարանի անդամ են եւ դատական որոշման չկատարման պարագայում կարող են պատժամիջոցներ կիրառել։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Կլարի անմիջական ղեկավարը Բորելը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ նման հարց իրենց օրակարգում չկա։ Հետևաբար կլարի հայտարարությունները դեկլարատիվ են, ոչինչ չնշանակող։ Եթե Ռուսաստանի պաշտոնյաները ավելի ուղիղ տեքստով այսպես կոչված կացնային հայտարարություններ են անում, որը որոշ դեպքերում առաջացնում հայասարակության զայրույթը, եվրոպական պաշտոնյաները գերադասում են ավելի դիվանագիտական եւ ճկուն մոտեցումներ ցուցաբերել, բայց դրանից խնդրի էությունը չի փոխվում։ Ստեփանագերտի փողոցներում հաճախ ենք լսում մարդկանց կարծիքներն ու ենթադրությունները, թե երբ կբացվի Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ով կբացի Լաչինի միջանցքը, Ռուսաստանը թե Արևմուտքը շարքային Արցախցու համար այնքան էլ էական չէ։ Արցախում օրեցօր խորանում է հումանիտար, տնտեսական ու բնապահպանական ճգնաժամը, երցանրաբեռնված է էլեկտրացանցը։ Արցախը արդեն 80 օր է շրջափակման մեջ է։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։